quiom longa povas esti la vivo. Biologio estas ravas cienzo. Tiu fenomeno quion oni nomas vivo proponas veran fascinon. Inter vivuloi la vivo dauro multe varias. Existas insectoi, quies vivo dauras apenao quelcain horoin. Ali flanque, oni trovas vegetajoin, qui vivas dum iar miloi. En la iaro 1964, usona geologiisto staris sur montopinto en la stato Nevada. Por esplori pri glacieraoi, liboris la truncon de spezzo de pinarbo nomata long viva pinarbo, pinus longeva. Lia borilo implicigis, cae oni devis fortranci la arbon por el preni la instrumenton. Ciam la sciencisto calculis la interna in ringoen en gia trunco, tiam li ec consciis prisia terura misfaro. Li estis mortiginta la plei agian arbon en la mondo gis tiam conatan. Gia agio estis quar mil naucent jara oni nomis tiun arbon Prometeo. La misfaro causis multain protestoin. Pro tiui protestoi oni creis en tiu regiono nazian parkon por protecti la long vivain pinarboin. Ancao en la statoi Iuta cae Californio ili trovigas. En Californio vivas Metuschelacho, quiu estas ec pli maliuna, quar mil cent quindec iara. Tamen, la pli maliuna arbo el tiu spezio havas pli ol quin mil iaroin, sed ancora ne ricevis propra nomon. Oni conserva secreton pri la precisa loco quie staras tiui individuoi por eviti eventualain in de vandaloi eble iu paro de geamantoi decidus scribi sia nomen sur la trunco de nobla arbo tiu i long viva do iam crescadis qui egiptoi construi sia in piramido en ele vivas en monta regionoi ie altitudo de pli ol tri mil metroi. Tie la grundo estas arida, cae stonetsa, cae blovadas frustiga vento. Tiai viv condicioi transformis ilin en vivuloin resistopovain cae forticain. Ilia trunco estas tordita cae covrita de resino, ciu evitas putrigion, parasitoin cae fungoin. Fulmo povas bruligi ilin, sed ec fairo ofte ne mortigas ilin. Ili posedas fortan capablon por regenerigio. Crome, fairo ne transpasas al aliae pinarboi, char la distanzo inter ili estas relative granda. Relate al grundo, ili ne devas dividi gin cun aliai plantoi. La secreto de la longa vivo de tiai pinarboi consistas en tio che ili evitas cae resistas contra exterae dangeroi. Ni homoi devus agi simile.